pecuniam abere necesse est, nam qui pecuniam non abet, cibum emere non potest. Cera est materia mollis, quam apes, bestiole industrie, faciunt. Ferrum est materia dura, ex qua, cultri, gladii, stili, aliaeque, res multae, efficiuntur. Ave sova pariunt, ex quibus parvi pulli ex eunt, Cornelius Nepos Veronensis, scriptor Romanus est, cuius duo libri, usque ad nostram aetatem pervenerunt. Ostium, sive, os fluminis, dicitoris locus, quo flumen in mare influit. Renus, ac Danuvius flumina quae Germaniam ab imperio Romano dividunt, fines imperi nostri sunt. Bene facite quod facitis, Dividan,